Еве уште еднаш, ако може би не слушна нашите браки и сестри, сите оние кои што не следат, поздрав и до сите нив, поздрав и до вас. И како што кажав, живееме во едни сериозни времења, бурни времења. Знаете, имавме минатата, минатиот викенд сериозна порака. Денеска пулката беше исто многу добра. Дали ќе останеме само слушатели, или пак ќе бидеме и извршители на Божето Слово, на сето она што доаѓа до нас, до нашите уши, што го слушаме, што го читаме, и што го гледаме, сите оние случувања во светот. А, во склоп на сето тоа, затоа што навистина живееме во сериозни времења, би ве запрашал и може, ако некој сака да одговори само со еден, два, три збора, која е според вас нај важната доктрина која што ние ја имаме како црква. Сите имаат свое место и своја важност, меѓутоа која според вас е најважна? се плашите може би да не сгрешите, меѓутоа воопшто нема да биде погрешно ако кажете и сабота, и светиња, и здравствена реформа, и било што се има своја важност, меѓутоа она што е најважно, добро во ред, а, значи, стана збор за доктрина, поели? Добро. А, тука сте, значи, сепак сакав да слушнам доктрина, онака како што ние ја ословуваме, она на кое што јас сите овие години навеки се задржувам. Значи, не дека не е важно откровение, Данило, пророќствата, тоа сметам дека сите ние имаме една обшта слика, не мора во детали, значи да навлегуваме во некои спекулации, барем тоа е мој мото, И тоа имаме обшта слика за случувањата. Знаеме и за 2300 денови ноки или пак не знам, може би не знаеме, Меѓутоа, најбитното нешто е спасението, односно оправдување со вера. Најважна доктрина. Еве ќе видиме и зошто. Павле е тој кој што тоа многу јасно го кажал, затоа како прв стих, јас ќе се послужам и со електронската Библија, ќе го пронајдеме и ќе очитаме во Филипјаните, трета глава Филипјаните. Филипјаните трета глава, овде имам повеќе преводи, а, значи, може би подобар е ревидираниот. Филипјаните трета глава и читаме од 8 до 10 стих и да ги послушаме овие зборови на Павле. Затоа, вели Павле, сметам дека и се друго е загуба спрема преважното познание на Христос Исус, мојот Господ, поради кого се одреков од се и се сметам за отпад, само за да го придобиам Христос и да се најдам во Него, не со својата праведност стекната од законот, туку со придобивката преку верата во Христос, односно со праведноста од Бога преку верата. И десетиот, на кој што и највеќе ќе се задржиме, за да го познаам Него и силата на Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања, грижејќи се мојата смрт да биде слична со Неговата. Дали забележавме што вели Павле овде? Преважно е нешто. Преважно е познанието на Христос Исус. Да го познаваме Христос Исус. И сега продолжува понатаму и вели дека се смета за ништо, за гјубре, за загуба, само за да го запознае Христа и да го придобие Христа. И постоа е оној девети стих, кој што е може би еден од најјаките, која станува збор за оправдување со вера. Да се најдам во Него, а се секјавате, зборувавме за тоа што значи да си во Христа. И ќе се посетиме не со своја праведност стекната од законот, туку со придобивката преку верата во Христос, односно со праведноста од Бога преку верата. Или во превод оправдување, праведност со вера. За да го познаам него, повторно овој израз, Елен Вајт, односно, има една компилација книга Сутрески стихови, мислам дека беше Сутрински, ако не се лажам, која што Мазиот ја име токму вака, според овој стик, за да го познаам него. Did I may know him, значи оригиналот. И силата на неговото воскресение и учеството во неговите страдања. Овие три стиха ни опишуваат оправдување со вера. И сега, зашто зашто е тука спомнато, значи, покрепознавањето познавањето на Исуса Христа, спомната е силата на Неговото воскресение, па и уште и учеството во неговите страдања. Ќе видиме дека многу се битни сите овие нешта, кои што се наброени, ги наброивме три во десетиот стих. Да се подсетиме најнапред, ако е преважно Христос да се познава, а да се познава Христос, што е? Знаете, мнозина денеска ќе кажат, да, Спешно останале знаеме за Христос. И тоа да го познаваш Христа е исто и да си во Него, односно да ја имаш она тесна и интимна заедница со Него. Еве да се подсетиме на она што беше и што значеше да се најдам во Него, односно да бидам во Христа. Ќе отвориме во второ послание до Коринкјаните, пета глава, 17 стих. Второ послание до Коринкјаните, пета глава, 17 стих. И овој стих гласи вака. И така, ако е некој во Христа, значи во Него, тоа е ново создание. Старото помина и еве се стана ново. Кажахме и тогаш и сега. Да си во Христа, значи да имаш интимна и тесна заедница со Него, а тоа значи да си наново роден. оние прекрасни стихови во Јованово Евангелие 15 глава. Отвориме таму. Јованово Евангелие 15 глава. Ке читаме од четврти па понатаму. Останете во мене, како и јас во вас. Видите таа близка заедница. Јас во Христос, Христос во мене. Како што прачката не може да роди плод само од себе, ако не остане на лозата, така и вие, ако не останете во мене. Че значи, нема ни да можете да бидете извршители на Словото Божие, ако не сме во Него. Јас сум лозата, вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во Него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Ако некој не остане во мене, тој ќе биде исфрлен надвор како прачката која е исушена. Ги собираат, ги фрлаат во оган и ги горат. Што значи ова? Ова е гневот Божиј. За оние кои што не се поврзани со лозата, не остануваат во него, да се посетиме, да те познаат тебе, единствениот Бог и оно, и кого го прати, ова е стихот од Јова 17.3, кој што неодамна Јани го цитираше, значи, што вели, вечен живот. А кажавме да го познаваш Христа, значи да имаш интимна, тесна заедница со Него. А доколку ја немаш, нема вечен живот. Односно, има смрт, погибел како што е оваа илустрација со прачките. Ако останете во мене седмиот стих и ако моите зборови останат во вас, еве го Словото Божие, барете што и да посакате ќе ви биде. Мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плоти ќе бидете мои ученици. Како што таткото ме возлюби мене, така и јас ја ве возлюби вас, останете во мојата љубов. Уште се вели овде дека Останувањето, односно прибивањето во Христа, значи да останеме во Неговата љубов. Ке останете во мојата љубов, ако ги запазите моите заповеди, како што и јас ги запазив заповедите на мојот татко и останувам во неговата љубов. Една прекрасна илустрација на оваа блиска заедница што треба да имаме со, со Христа. А видовме уште еднаш да се посетиме од оној стих од филипијаните, дека ова е преважно. Или да се послужам и со оној динамичен превод од Грозданов, виде како запишал тој во осмиот стих. И уште повеќе сметам дека се е рамно, ова е значи филипијаните, повторно, трета глава, осмиот стих, се е рамно на загуба во споредба со таа скапоцена придобивка преважно, овде е преведено со скапоцена придобивка. Ова е нешто скапоцено, ова е нешто суштествено. Ако има толкава важност, нормално е и да му придадеме и толкаво внимание, да му посветиме толкаво внимание на ова. И сега да одиме на оној 10 стих, кај што кажев, највеќе се задржиме. Ефезијаниот превод вели, за да го познаам Него и силата на Неговото воскресение, тоа е втората работа, и учеството во Неговите страдања. Три работи. Како сите овие да ги ставиме во пакет на ова доктрина оправдување со вера и дали се и колку се важни, сега ќе видиме. Че кажавме што е познавањето Христово, дека тоа пак е на интимна и тесна заедница – Зошто е важна и силата на неговото воскресение? Да ви прашам првин, како ќе одговорите на прашањето што е праведност? Што е праведност пред вас? Нај, најблиска дефиниција е, може би најпрецизна, праведно постапување праведно однесување, праведно постапување, тоа е праведност. Друго прашање, дали само со праведно постапување можеме да отидеме на небо? Еве, ако сега од овој момент јас праведно постапувам до крајот на мојот живот, ќе бидам спасен. Што е потребно? Добро во ред, Ева, еве, ќе ве насочам на еден стих во Римјаните 3.19. Римјаните 3.19. А знаеме дека се што вели законот им го зборува на оние кои се под законот. За да занеми секоја уста и за да биде целиот свет виновен пред Бога. Колку мина во светот според законот се виновни пред Бога. Сите. Сите сгреше и се лишени од Божјата слава. Значи, нам ни треба опростување најнапред, а тоа е она, всушност, нели, крштевање, наново раѓање, кога му ги исповедаме гревовите на Бога, тој ни простува и не само што ни простува, вели, него и не очистува од секаква нечистоти, од секаков грев. Едноставно ние сме пред Бога направени праведни. Во тие мигови Бог на нас гледа како да никогаш не сме сгрешили. Тоа е првиот дел од оправдувањето, значи <clears throat> оправдувањето со вера. Кога Бог ни простува, <clears throat> меѓутоа потоа доаѓа и оној нов живот, воскресение од тој воден гроб во нов живот, кој што пак нов живот Ако е тоа еден процес на посветување, значи праведно постапување. Постојано, значи понатаму, праведно постапување, праведни постапки. Вие сте, значи, тогаш праведни. Треба да Бог да ни прости, да не оправда и да не посвети преку посветувањето еден, еден процес на праведно постапување и постојано значи, предавање на Бога. И сега кога сме кај силата на воскресението. Зошто неговото? Вели, силата на неговото воскресение. Зошто неговото воскресение има толкава сила? Знаете, Христос умре, ама и стана, и победи смртта, отиде се покажа пред Отецот, беше прифатено на дело, значи што беше закова на крстот и умре за нашите гревови од Отецот. Пазите, значи, не завршило се на крстот, како што може би некои велат. За да бидеме оправдани, било потребно и воскресението. Да отвориме Римјаните 4.25. Римјаните 4.25. Кој беше, збор, збор, станува збор за Исуса, нашиот Господ, во претходниот стих стои, кој, значи Исус беше предаден за нашите гревови и беше воскреснат за што? За наше оправдание. Че немаше да бидеме оправдани ако се завршеше тука, ако Исус останеше во гробот. Потребно беше и воскресение. А тоа воскресение значи следно, Римјаните 6 глава, значи сега скокаме две глави, во 6 глава Римјаните читаме од 4 стих.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 А ако умревме со Христа, веруваме дека ќе живееме со Него, зашто знаеме дека веќе а, зашто знаеме дека Христос, кој воскресна од мртвите, веќе не умира. Смртта нема веќе власт над Него. Зашто ако умрел, умрел за гревот една за секојаш, а што живее, живее за Бога. Силата на Неговото воскресение е силата на Евангелието да ја подигне во нов живот да започнете нов живот, оправдани, откако сте ја примели, на читаа Христова праведност. Или е веримјаните 8 глава, 10 и 11 стих. А ако е Христос во вас, еве ја повторно таа заедница, то познавање на Христа, тогаш телото е мртво заради гревот, а духот е жив заради правдата. Ако на вистина во вас живее духот на оној кој го воскресна Исус од мртвите, Оној кој го воскресна Христа ќе ги оживи вашите смртни тела преку својот дух кој живее во вас. И духовно ќе не оживе во нов живот, а и ако се случи и да умреме, пак ќе живееме, вели Исус. И да умрете, пак ќе живеете, затоа што сум јас, воскресение и живот. Како кажал Павле во Галатјаните 2.20, јас повеќе не живеам, Јас сум мртв. Тој Исус живее во мене. Тоа е тој нов живот. И сега не е само тоа. И не застануваме тука, идеме по подлабок. Сето ова е оправдување со вера. Зошто и учество во неговите страдања? Како тоа ние треба да бидеме учесници и пазете во неговите страдања? За какви страдања станува збор и во што Исус пострада? че не станува збор овде за камшикувањето, мачењето, се тоа на што го истрпи. Не станува збор за, па дури за оние под, нели, подбивања и се тоа на што он го трпел целиот живот доека живеел на планетата, поготово оние три и пол години неговата служба. Еве зашто станува збор. Ќе отвориме во 1 Петрово 4.1. 1 Петрово 4.1. Ова е доста важно, затоа што Павле вели да имаме учество во неговите страдања. Во што? Во какви страдања? 1 Петрово 4.1. Стикот гласи и така, бидејќи Христос пострада во телото за нас. Вооружете се и вие со истата мисла, Зошто кој пострадал во тело прекинал од гревот? Слични зборови како во Римјаните шеста глава. Кој умрел е оправдан од гревот. Кога умирате во тој воден гроб, кога значи, символички сте, се крштевате му се предавате на Бога, ви сте оправдани од гревот. Меѓутоа сега, вели Исус пострада во телото за нас, и треба и да се вооружиме ние со таа мисла, зашто кој пострадал во телото прекинал од гревот. Не само што треба да бидеме оправдани од гревот, туку сега треба и да прекинеме со гревот. како Исус пострадал во телото? Евреите 2.18 Да видиме за какви страдања станува збор. 2.18. Евреите. Бидејќи затоа што и самиот трпеше, страдаше, кога беше искушуван, може да им помогне на оние кои се искушувани. Во што трпеше, во што страдаше Исус? Во искушенијата. Ама дали падна? Не падна никогаш. Знаете, нормално е да човечкото тело, а ова е доказ дека Христос, еден од доказите, едно стихове дека Христос дошол во наше тело и бил во наше тело, страдал и трпел, бил кушан, и вели во Евреите 4, 15, 16, во секако и нас, ама не во греф, значи не паднал во греф. И токму тоа е најголемото страдање на, на човекот, на човечката природа. Знаете што е најтешко, вели Елен Вајт? да му ја предадеш својата воља на Бога. Да речеш, Господи, нека биде Твоја воља. Тука се страдањата, тука е притисокот, тука се тешкотиите. Мислите дека на Исуса му било лесно? Бил Бог, ама, бил во човечко тело, живеел како човек на оваа планета. Страдал и трпел, бил кушан, но никогаш не погрешил. Е, па тука е страдањето. Ако паднеме на искушението, имате страдање. Не, вие уживате во грешните задоволства, немате тука страдање. Може би подосна ќе страдате, откако ке, ке сватите што сте направиле и ке почне нели совеста да ве гризе и ете ви проблеми. Меѓутоа, страдањето е токму тука, да прекинеш со гревот, односно кушан, но да не направиш грев. Ево ова, ние сме повикани да имаме учество, учество во неговите страдања. И што вели оној прекрасен стих во прекрасната глава, прво Коринкјаните прво Коринќаните 13 глава, 4 стих. Само првиот дел. Любовта долго трпи. Дали можеме да кажеме дека кога паѓаме, сушто си имаме проблем со, со любовта. Таа е таа кој што трпи. Знаете, Исус Истрпел до крај, вели, до смрт на крст, беше послушен до самиот крај. Зошто беше послушен? Зошто не падна во грев? Зато што цврсто се држеше за Отецот, имаше интимна заедница и го љубеше. Можете сега да се подсетите и на Петар и оние прашање што Бог ќе му ги постави. Дали ме љубиш, Петре? Ако вистински го љубиме Бога, нема да сгрешим. Љубовта долго трпи. Значи, кога паѓаме, ние всушност имаме проблем со љубовта. Значи, во превод можеме да кажеме изразот и учеството во неговите страдања е еднакво да не паднеме, односто да бидеме кушани и страдаме поради искушенијата и страдањето е токму а, во тој аспект, волјата. Телото ти вика подсетете се на Римјаните седма глава, телото ти вика, го сакам ова. Ама Бог, ти знаеш, дека Божја воля не е тоа, него е нешто друго. И сега таа борба, тоа страдање, и ќе пострадате доколку ја творите Божијата воля. Мијуто, ако паднете, како што кажав и предходно, едноставно се насладувате во грешните задоволства. Вопшто не страдате. Во тие страдања треба да имаме учество. Видете, самиот Бог Исус, Читаме во Евреите 5.8, Евреите 5.8, вели, иако беше син, син на живиот Бог, ја научи послушноста, Исус учеше. Знаете, оној стих растеше у благодатта. Исус беше едно обично, значи, дете, како и секој од нас што сме биле и овие деца што ги гледаме ја научи послушноста од она што го претрпе. Како Исус учеше и како Исус сега ни дава нам пример. Да пострадаме, бива, бивајки кушани, меѓутоа да не паднеме. И така на тој начин Исус учеше да биде послушен и остана послушен, послушен до самиот крај, до смртта на крст, за да може да не откупи нас. Любовта долго трпи. Сега да го прочитаме седмиот стих, значи предходниот. И овде одиме сега уште лавок. Ова е, ова е буквално несватливо ово сега што ќе го прочитаме. Ке се обидам можда би да, да најдам некој пример, и тоа наистина е тешко да се спореди било каков пример на било кој, на било кого, со ова што Исус го направил за сите нас. Значи, пета глава, седми стих. Тој, Исус, значи, во деновите на своето тело, односно, дојка беше човек, дојка беше во нашата грешна природа, му принесе молитви и молби со силно викање, ова е одраз на длабоки страдања. На кого? На оној кој можеше да го спаси од смрт. На што ја асоцира овој, овој момент? Каде Исус силно викаше, каде Исус се молеше да биде спасен од смрт. Пазите, овде не станува збор, па немал потреба Исус некој да го спасува од смрт, затоа што може Бог да умре. Ама зашто станува збор? Станува збор за втората смрт. Станува збор за разделба од Отецот. Можете да замислите таа совршена заедница на Таткото, Синот и Светиот Дух и таа совршена љубов што тешко ни е да ја разбереме, постојано во една интимна и тесна заедница во која што и ние треба да бидеме со, значи, наш, со нашиот Бог, вие сега дојдете во еден момент кога треба да бидете, да се разделите од Отецот. Неверојатно какви страдања претрпел Исус во Гециманија. Ова е Гециманија, Со силно викање, со молби. Молејќи го оној да го спаси од... И пазете сега. Што моли Исус овде? Секавате, Господе, ако е можно да ме одмине оваа чаша вели, на три пати. Зарем ова не е нешто, он се моле за нешто добро, пазите, Исус е тука кушен со добро. Кој е човечко тело, човек, значи, како Исус што бил во наша природа, ќе посека да биде разделен од, од својот небесен отец. Кој е тој? Никој не би го сакал тоа. Тој се моли за нешто добро, меѓутоа, Има нешто многу побитно овде. Да се заврши делото. Тој им во меѓувреме покрај ова знае и што е Божја воља. Зошто е дојден на земјата? Да се подсетиме во Исаија, ќе читаме 53 глава 10 стих. 53 глава 10 стих. Но на Господа му беше угодно да го порази. Тој го предаде него на мачење, отецот. Ко го жртвува својот живот како принос за грев, ќе види потомство, ќе ги продолжи своите денови, Господовата воља ќе се исполни преку него. Ова беше исполнување на Божијата воља. Исус требаше да умре на крстот, Исус требаше да ја осети, да ја почувствува таа раздеба од Отецот заради нас. Дали некојаш ние би можеле да бидеме кушани и да пострадаме како Исус во оваа ситуација. Кушани сте со нешто добро, пазете. Не знам дали е најсоодветен. Не може, не може, не можеме да најдеме таков пример. Еве читав деновиве може би тоа е една ситница и мала приближност на ова Исус што го сторил. Со оние пожарникари кои што работат се уште на гасење на Фукушима, на оние реактори таму стоеше дека нив ги чека сигурна смрт. Можете вие да со таква силна радијација да продолжите многу да живеете. И сега кој будала би кажал, би отишол, би го правил тоа за сметка на својот живот, значи, на штета своја. Меѓутоа, имаше тука нешто повредно, животот на милиони и милиони за да се заштитат милиони милиони други. Исус тоа го стори. Исус пострада. Исус беше така кушан. Преку тие страдања, преку тие искушенија тој се усоврши, растеше, се изгради и ние така можеме да се изградиме. Или еве, можете да имате и вакви искушенија. Ја не верувам дека некој од нас не, не го доживел ова. Готово некојаш кога, сте, кога не сте разбрали. Прва, прво Петрово послание, втора глава. 20 стих па понатаму. Имено, каква е пофалбата ако трпите кога ве казнуваат за вашите престави? Можете ли со нешто да се фалите? направиле престап, трпите казна за тоа. Вие тоа сте се го заслужиле. Нема никаква пофалба. Но, ако страдате и трпите кога правите добро, што е тоа? Тоа е благодат од Бога. Ви се случило овакво нешто? Правите добро, кој знае како ви враќаат, и трпите и страдате поради тоа, меѓутоа тоа е благодат од Бога. Да не ја цитирам сега, мајка Тереза <laughs> рекла, прави добро, ќе ти искористуваат, може би, сепак прави добро. Значи, не, ова треба добро да го разбереме, значи, не треба значи, да, да бидеш газен или да... Знаете што мислам, меѓутоа, тоа не треба да делува врз изградбата на твојот карактер. Значи, еве, сега, они се лоши и јас ке бидам лош. Не. Благодот од Бога е да го истрпиш тоа, кога правиш добро. За кого пострада Исус? Умре за нас, дојка уште бевме грешници. Никакви, никаква заслуга немаме за тоа. Мегутоа, тој умре, го положи својот живот за нас, трпеше и страдаше поради нас. Тоа е благодот од Бога. И вели, за, зашто за тоа сте и вие повикани. Зашто и Христос страдаше за вас и ви остави пример за да врвите по неговите стапки. Каков пример? Правиш добро. Правилно да постапуваш. Праведно да постапуваш. Во тој воскреснат, обновен живот. Тој не направи греф и не се најде измава во неговата уста. Ова се кратки, меѓутоа мокни стикови кај што на кратко се опишува неговиот карактер. Тој кој беше навредуван не враќаше со навреда. Кога страдаше не се закануваше. Кога се предаде себе си на оној, туку се предаде себе си на оној кој суди правено. Пазите, колку е лесно кога ќе бидете навредени и вие веднаш да вратите. Многу лесно, затоа што тоа е свойствено на човечката природа. И тоа страдањето е, телото страда, нашата природа страда која ќе ве навредат, вие не возвракате. Не се заканувате. Туку се предаде на оној кој што суди правилно. Тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, та ние, умирајки за гревовите, да живееме за правдата преку неговите рани се исцеливме. Зашто скитавте како овци, но сега се вративте при пастирот и чуварот на вашите души. Оправдувањето со вера и овие длабоки вистини кои што во кои се обидовме да проникнеме, значи сила на неговото воскресение, учество во неговите страдања, не водат кај пастирот, кај чуварот, кој што ќе ги зачува нашите души се до крајот. Значи, во Христа сме ново создание. Живееме нов живот. Тој нов живот треба да биде пропратен со целосна преданост и секојдневна преданост. А тоа подразбира страдања. Нашето тело, нашата грешна природа страда. Не е својствено да прави нешто спротивно начин. На природата. Павле вели, моето тело вика вака, мојот ум вика вака. Осведочен сум, меѓуто неам сила. Ете го најтешкото. Да му ја предадеш својата волја на на Отецот и да кажеш, Господи, Твоја волја нека биде. Ќе биде по Твоја, нема да биде по моја. Тогаш поднесувате страдања, неминовно. Меѓуто тие страдања, или вакви како што Исус преживел, можете да ги истрпите со вера и само со вера, ама вера која што работи преку љубовта. Да не забораваме, затоа што љубовта долго трпи. Не знам што да кажам понатаму, освен тоа дека треба да го познаеме Него, Тоа е преважно за сите нас. Да ја познаеме и силата на Неговото воскресение и да земеме учество во Неговите страдања, да прекинеме со гревот, да бидеме оправдани предходно и да прекинеме со гревот. Тоа е таа Божја сила која што може да го изврши тоа во нас, не самите ние, доколку ние сме во Христа, доколку ние постојано му се предаваме. Тогаш секи биде многу поедноставно и полесно. Нека му е слава на Бога за оваа величествена вистина. Вистина, незината важност е преголема. Знам, обично да кажам, прекрасни книги имаме од дукот на прошлото. Меѓутоа, незаменлива, најмало може би, ама суштината ја има патот кон Христа. Сакате ли да го дознаете оправдување со вера, не мора некои теолози да ви го објаснуваат. Прочитете патот кон Христа. Јас имав порано навика да, барем, еднаш во три месеци ја поминам цела, повторно следните три месеци пак, па дори ја имате на интернет во аудио форма, па да си ставите на MP3 плеер или било што, па да си ја слушате. Имате денеска секакви можности. Нека Бог ни помогне да навистина му се предадеме целосно и да заживееме еден нов живот, живот на победа. Амин.